bai, bueno, hasiera baten elburu bezala jarri gendun horrezko da hortan egotia, eta hasierako estropaetan lortu gendun, baina oain pixkat kostatzen nahi zeigu, ez? E, nahi genduke, ba, bueno, maila hobeto bat ematea iritsi, eta hortan gabiltza, e, saiatu berdeu, e, buru ez galtzen, eta albaldi malabintza gorako treniru horiekin lehian jarraitzen. Bai, e, kastro lanun bat arratzalden izangoa, estropada, eta gure txandako aurkari jei aber aurre hartzeko gai helburu Elburu bezala hori jarri berken duke, gure txandan estropa hon bat itia, eta gero zailkapen korre begiratzia, ez? Eta aurrengo gunen hori joan, ba, baitare itxaso zabalen jokatikoan estropada bat, estropa ere polita, eta anere zailatu behar dugu, ba, emaitzon bat lortzen. Bueno, ba, hori, azte, pasen azte, ba, e, kolpe eman genuen, ez? Azkenen, e, lehen da luze oso politu bat ingenun, gero ziagoan pizkar kaskar, baina gero bigarren usea mantendu genuen oso ondo, ez? Eta, bueno, azte buru ontako, ba, Castro eta Castro eta hori dakagu, biak itxasoko ere eta, bueno, ikusi da itxasoan ondo moldatzen garela. Ba, eroso gaude, ere guztietan, ez? E, azkenen hori, askotan esan dudana, patroi oso ona dakagu, eta neskako oso ondo egiten dute arraunean e, eh, eta, eta horren... Eh, zeinare ba, da itxasuan egin ditugun estropadak. Bueno, nik uste gogotxu gaudela aste burantarako, ez? Aurreko asteburu eta gero polita juntzala eta ikusi ginala gai ginala baita horrezko txandakoien parean egoteko, nik uste gogotxu hartzen degula asteburu hau, itxasuan dira biegunak, itxaso irekia, iganderako itxaso zerbait gehi emanda dago, eta gainera kostauzko olatu hori ez, e, horioko berezia, baina bueno, nik uste eh, indartxu gaudela eta gogo handiakin astegurari begira.